preni aspirinon long tempe post cor infarcto. Homoi kiwi estas trapasintai cor infarcton, prenu dum longa tempo mal alte dositan acetil salicil acidon aso so, do exemple aspirinon. Se ili cessas aplicit iun medicamenton por preventi sango coagulajoin, tiam ili havas dum multae jaroi pli altan riscon por de nova infarcto, kiel tion montras dana studaggio. Aso-so, en dosoi de quindec au cent miligramoi en tago, estas de quartec jaroi unu el la plei gravai effic substansoi en la tiel nomata dua stupa prevento de cor infarctoi cae aliae similae malsanoi. La acetil salicil acido, cun historio de jam multe pli ol cent jaroi, efficas ancao kiel malaccelilo por la coagulado de trombocitoi. Tiu coagulado estas la causo de cor infarctoi au apoplexioi. Dum la signifo de aso so en la unua prevento de tiai acutai cor sango circulai incidentoi pli cae pli MALFORTIGIAS, dia valoro en la prevento de pluai infarctoi au apoplexioi estas bone documentita. Set tutte ne ciui pacientoi prenas la medicamenton tra multai jaroi, La danai esploristinoi analisis la datumoin de quardec mil cent dec quar infarcto patientoi en la jaroi du mil dec quar gis du mil dec sep. En dan lando nome oni povas el registro datumoi complete reconstrui la applicadon de medicamentoi. Ciui test personoi estis pli agiai ol quardec jaroi cae estis ricevintai post cor attaco balonan vastigon de la coro per catetero, cae stenton por teni malferma la trafitan cor angion. Ili prenis dum la unua iaro post la cor attaco aso soon, ciel daura dua stupa prevento estis taxitai octec procentoi au pli altai mesur valoroi. En tutte daure mal crescis laula tempo la frequenzo de la preno de la medicamento. Post du jaroi gi estis naudec procentoi, post ses jaroi octec du procentoi, cae post hoc jaroi octec unu procentoi. La cefa resulto estis, compare cun pacientoi ciui usis asoson La pacientoi sen daura terapio havis post du jaroi je dudek pli altan riskon por cor attacco, por apoplexio au por morto, post quar jaroi ie 40% pli altan endangerigion, post ses jaroi je tridek pli altan riskon, cae havis post hoc jaroi je dudek pli ofte tiain akutain incidentoin la epidemiologia studaggio tiel shainas indiki pri longdaura bona effecto de asoso ce infarcto pacientoi. Gitamen ne povis clarigi cial trafitoi cesis preni la medicamenton, ce tio crom efficoi povus esti signifai, ancao shangio al aliai medicamentoi contrao sango coagulo eblas.